нібито вже ніхто не наказував. Доводилося все вирішувати самому, керуватися законом, а всі ж знають приказку про дишло. Ви мені дайте результат, тоді санкції, вперто заявляв повх Оксані. В медучилищі про Аліну Будяк ніхто Оксані не міг нічого сказати. Архіву немає. Щодо закінчення училища дівчата наровлять вискочити заміж міняють прізвища. Що тут можна знати? Могла вчитися, могла й не вчитися. Дані про розподіл на роботу. Який може бути розподіл, коли медсестри на розхват? Міліція теж не могла допомогти слідству. Ну, прописана ця Аліна по вулиці Вільде. Власне, не прописана, а приписана ще дитиною на батьковій житлоплощі після смерті Змієлова особового рахунку на себе не переоформлювала. Міліція про смерть будяка нічого не знала. Все в первісному стані. Дільничого уповноваженого попереджено. Зняли з нього стружку за тих в'єтнамців. Тепер треба ждати. Оксаною заволодівала тиха паніка. Ждати нових убивств розповзання смертельно загрозливої мафіозної структури по всіх знаних і незнаних святинях Києва. З непідтвердженими підозрами не підеш до прокурора Повха і не одержиш санкції на стеження за Ангеліною Бограс. А коли ні встежити, ні простежити, то лишається тільки відстежити, та й то на власний страх і ризик. Хай навіть загине світ, але повинна торжествувати юстиція. Врятував Оксану той симпатичний капітан з Воскресенки. Він подзвонив їй на роботу і почав у своєму стилі. Ви мене впізнаєте? Як же не розпізнати такий неповторний голос? засміялася Оксана. Але цього мало, виридливо заявив капітан. Чого ж вам іще? доведеться затанцювати. Це ж з якої речі? Бо ми таки знайшли її. Кого? Ну, ту дівчинку з казочки, Аліну. Ви не жартуєте? Посада не дозволяє. Коли це правда, то я готова не тільки затанцювати, а й ловлю вас на слові. Дозволити підскочити до вас. Я б дозволила й по телефону. Поцілунок по телефону? Який поцілунок? Звідки ви взяли? А мені здалося. Все ж таки дозвольте, я приїду. Тільки не заради поцілунку. Само собою. Вона зустріла капітана внизу біля чергового. Це правда. Українська міліція слів на вітер не кидає. Боже, ви навіть не уявляєте, що це для мене. Капітан випнув груди старшина свідок. Тут дехто дещо обіцяв представникові української міліції. Не блазнюйте, капітане, прошу до мене, ми не можемо гаяти жодної хвилини. Кабінетик у Оксани був надто убогий, щоб сподобатися капітанові. Обстановка не для такої жінки, як ви, зауважив він. Ах, яка там обстановка? Розповідайте, кажіть, що вам вдалося? Сподіваюся, ви не станете протоколювати моїх показань. Який там протокол? Які показання? Ви справді знайшли Аліну? Виявили? Де? Куренівське квітникарство. Квіт, але ж у неї медична освіта. Я там знаю, може, це хобі. Вона плекає хризантеми. Хризантеми? Та ви смієтеся. Холодні квіти, символ чистоти. Японія, Китай, що там ще? Одне слово екзотика. І вона там працює, числиться. Хто тепер працює? Тепер тільки числяться, так і наша Аліночка. А заробляє цілительством Джуна, Кашпіровський, Чумак. Хто там ще? Коротше, тібетська медицина, східний масаж, голковколювання, клієнтура у вищих колах у тому числі президент Фонду національних цінностей Ангеліна Богораз.